Վաղը կգումարվի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Ընտրվել են Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի 3 անդամներ։ 2018 թվականի Բերքի տակ հադրութի շրջանում կկատարվի 11000 հեկտար հացահատիկային մշակաբույսերի ցանց։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը հանդիպել է Բելարուսի իր գործընկերոջ հետ։ Նիկոլա Պանյոլը Շարլ Ազնավուրի անվան գրական մրցանակի դափնեկիր է դարձել։ Շախմատի միջև 20 տարեկանների աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր Մանուել Պետրոսյանը պատրաստվում է հաջորդ տարվա մրցաշարին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Հովանես Սահակյանին։ Նախագահ Սահակյանը ընդգծել է, որ Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունների փոխգործակցությունը գտնվում է պատշաճ մակարդակի վրա, հույս հայտնելով, որ սերտ համագործակցությունը կրելու է մշտական բնույթ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը, ինչպես լրագրողների հետ ճեպազորույցում ասաց Հովանես Սահակյանը, քննարկվել են Արցախում սոցիալական ապահովության ոլորտում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը եւ այս ուղությամբ հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Մեկ ամիս առաջ մենք Արցախում էինք եւ փորձում ենք մեր գործընկերներին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը, Արցախի հանրապետության օգնենք, որպես էլեկտրոնային կենսաթոշակ համակարգը նույնպես ներդնենք Արցախում։ Կային հարցեր, խնդիրներ, որոնք քննարկեցինք, զեկուցեցինք Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության նախագահին, այսօր էլ մենք եկել ենք արձանագրելու, որ այն բոլոր խնդիրները, որոնք կային, այսօր համատեղ ջանքերով մենք լուծել ենք ի պատիվ այստեղի մեր գործընկերներին եւ խոստացված ժամկետը, որ դեկտեմբերի 1-ին մենք կունենանք արդեն իսկ նախնական առաջին ցուցակը, իսկ հունվարի 1-ից մենք կանցնենք էլեկտրոնային կենսաթոշակ համակարգին եւ այդ նորագույն համակարգով արդեն իսկ Արցախի հանրապետությունում կնշանակվի կենսաթոշակ եւ կիրականացվի վճարումները։ Դա մեզ կտա հասցեական իրավաչափ վճարումներ, որը կբարձրացնի եւ հասցեականությունը եւ ազգաբնակչությունը շատ արագ իր ժամկետի մեջ ավելի արագ կստանա իր հասանելի գումարը կենսաթոշը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Համաձայն հերոստատեսության եւ ռադիոյի մասին ԼՂՀ օրենքի եւ հանրային հերոստարադիո ընկերության խորհրդի անդամի թափուր տեղի համալարման համար մրցույթի անցկացման կարգի, խորհրդի անդամի երկու թափուր տեղերի համալարման համար 2017 թվականի նոեմբերի 28-ին հայտարարված մրցույթին մասնակցելու համար դիմել են 3 տեխնացուներ։ Արթուր Վեսմիրի Ներսիսյանը հանրային հերոստարադիո ընկերություն Փակբաժին տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն, Նվարդ Անդրանիկի Ալեքսանյանը հանրային ռադիոյի գլխավոր խմբագիր, Սուրեն Ազատի Միրզոյանը Արցախ կապ Փակբաժին տիրական ընկերության նախկին տնօրեն ներկայումս չի աշխատում։ 2017 թվականի նոյեմբերի 28-ին անցկացված մրցույթում հանձնաժողովը Արթուր Ներսիսյանին եւ Նվարդ Ալեքսանյանին հաղթողներ է ճանաչել եւ հիմք ընդունելով վերոհիշյալ օրենքն ու կարգը իր կատարած ընտրության վերաբերյալ գրավոր հիմնավորում է ներկայացրել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին մրցույթում հաղթած տեխնացուներին խորհրդի անդամ նշանակելու համար։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Արթուր Ներսիսյանին եւ Նվարդ Ալեքսանյանին հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի անդամներ նշանակելու մասին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 28-ին այցելել է Հադրութի շրջան եւ ծանոթացել մի շարք գյուղատնտեսական ծրագրերի ընթացքին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կարևորել է աշխատանքների համակարգված իրականացումը եւ կոնկրետ հանրարարականներ տվել պատկան մարմինների ղեկավարներին այս ուղղությամբ։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նոյեմբերի 28-ին ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների խմբակցությունների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվել են ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի, սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի ու արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովների օրեր առաջ գումարված նիստերում 4 օրեսդրական նախաձեռնությունների քննարկման արդյունքները, որոնց վերաբերյալ հանձնաժողովները տվել են դրական եզրակացություն։ Ռաչիկալիա գումարնիստի օրակարգում են ներառվել նաև ԼՂՀ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի տարեկան ծրագիրը։ Այնուհետև ազգային ժողովի նախագահը համանadrության եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ Արցախի հանրապետության օրենքի պահանջների համաձայն հանդես է եկել հայտարարությամբ առաջիկա լիագումարնիստում ազգային ժողովի կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի նշանակման վերաբերյալ։ Սահմանված կարգով հայրենիք խմբակցությունը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրել է Շուշանիկ Լավրենտի հայրապետյանի տեխնացությունը, նշել է Աշոտ Ղուլյանը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն ամփոփելով նիստը խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 30-ին ժամը 11-ին։ Երեք Արցախի դատավորները ընտրել են Արցախի սահմանադրության փոփոխությունների արդյունքում դատական համակարգում նոր ստեղծված մարմնի բարձրագույն դատական խորհրդի 3 անդամների ինքնաառաջադրվել են 3 տեխնացուներ, ովքեր ստացել են բավարար քվեներ, եւ ժողովը վարող Գերագույն դատարանի նախագահ Նարինե Նարիմանյանը հրապարակել է համապատասխան որոշումը, համաձայն որի 5 տարի պաշտոնավարման ժամկետով բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամներ են ընտրվել Գերագույն դատարանից Գայանե Գրիգորյանը, Վերաքննիչ դատարանից Նորայր Գրիգորյանը եւ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանից Դավիթ Ավանեսյանը։ Շնորհավորելով դատական խորհրդի նորանշանական անդամներին Նարինե Նարիմանյանը կարևորել է նրանց աշխատանքը, նշելով, որ այն կնպաստի դատական իշխանության ինքնորոյնությանը, ինքնակառավարմանը, երաշխավորելով դատավորների եւ դատարանների անկախությունը։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը կողմ է զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նոր նախագծին, որով վերացվում է ակադեմիական տարգետման իրավունքը։ Նա նշել է, որ հայկական երկրորդ հանրապետությունում Արցախում ուսանողները տարգետման իրավունք չունեն։ Շատ շուտ, մոտավորապես 20-22 տարի առաջ տարգետում կար, այսինքն երբ գերազանց էր սովորում, ուսանողը իրավունք էր ունենում տարգետում ստանալ սակայն տարկետման իրավունքից նրանք չէին օգտվում, չէին օգտվում ոչ միայն Արցախի բուհերի ուսանողները, այլև արցախցի այն ուսանողները, ովքեր պետպատվերի շրջանակում սովորում էին Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում։ Այսինքն Երևանի պետական համալսարանի անվճար համակարգում սովորող Տավուշեցին օգտվում էր տարկետման իրավունքից, իսկ Շուշեցին, Ստեփանակերտին, Հադրութեցին եւ այլն ոչ, ասել է նա։ Արմեն Սարգսյանը նկատել է, որ այս օրենքը ուղիղ առնչվում է հայրենիքի պաշտպանությանը, հայրենիք, որտեղ ամեն րոպե պատերազմի վերսկսման վտանգ կա։ Դուք լսում եք լուրեր, Մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության պաշտոնական այցը Բելարուսի Հանրապետություն։ Պատվիրակությունը հյուրընկալվել է Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունում։ Ողջունելով հյուրերին Բելարուսի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Անդրեյ Ռավկովը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի այցը խթան կհանդիսանա երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Վիգեն Սարգսյանը իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով Բելարուս այցելելու հրավերի եւ ջերմընդունելության համար համոզմունք է հայտնել, որ պաշտպանական ոլորտում հայ-բելարուսական հարաբերությունները մեծ ներուժ ունեն։ Նախարար Սարգսյանը Բելարուս գործընկերներին պատմել է Հայաստանի բանակաշինության ներկա փուլի մասին, ներկայացրել զինված ուժերում սկիզբ առած խոշորամասշտաբ բարեփոխումները, զինծառայությանը առնչվող օրեսդրական վերջին նախաձեռնություններն ու ազգբանակ հայեցակարգը։ ԱՊՀ տարածաշրջանում հակամարտությունների ռազմական լուծման յուրաքանչյուր փորձ պետք է մերժվի։ Այս մասին Սանկտ Պետերբուրգի Տավրիտյան պալատում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վիայժողովի կից անվտանգության եւ նոր մարտահրավերների ու սպառնալիքների հակազդման ոլորտում օրենսդրության ներդաշնակեցման Միացյալ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Խաղաղության, անվտանգության եւ գայունության հարցերը առաջնային են ԱՊՀ տարածաշրջանի համար։ Սակայն ափսոսանքով պետք է նշեմ, որ ԱՊՀ տարածաշրջանում դեռևս կան չլուծված հակամարտություններ, որոնք սպառնալիք են քաղաքացիների անվտանգ ու խաղաղ ապրելուն։ Ակնհայտ են հակամարտությունների որոշ կողմերի ռազմական հռետորաբանությունը, այլատյացությունը, ֆաշիզմի ու ռասիզմի դրսևորումները։ Մենք որպես հանրաժողովի անդամներ պարտավոր ենք միասնաբար կանխարգելելու նման անթույլատրելի երևույթները։ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհուրդը նոյեմբերի 30-ին Մինսկում նստաշրջան կգումարի։ Այն կանցկացվի ներկազմով եւ լիագումար նիստի ձևաչափով։ Դրան կմասնակցի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը։ Պետությունների ղեկավարները կքննարկեն միջազգային իրավիճակի զարգացման միտումները եւ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության ամրապնման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումները նախատեսվում է ընդունել հավաքական անվտանգության պայմանագրի 25-ամյակի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 15-ամյակի կապակցությամբ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների հրճակագիրը։ Նախագահների քննարկմանը կներկայացվի մինչև 2025 թվականի ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության ռազմավարության իրականացման ծրագրի մասին որոշման նախագիծը։ Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը կոչ է արել աչակցել Արցախի հակամարտությունից դժուժած տարածքների ականաձերծման աշխատանքներին եւ նվիրատվություն անել Hello Trans բրիտանա-ամերիկյան բարեգործական հիմնադրամին, որը ստանձնել է այդ առաքելությունը։ Նրանց առաքելությունն է օգնել, որ այդ տարածքները անվտանգ դառնան բնակիչների համար, որ նրանք կարողանան տեղաշարժվել առանց զոհվելու կամ վիրավորվելու վախը սրտում։ Նվիրաբերություն կատարելով այս կազմակերպությանը կարող եք օգնել, որ Հարար գյուղի բնակիչների համար ապահով գոտիներ ստեղծվեն, ասել է երաժիշտը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ 2018 թվականի Բերքի տակ Հադրութի շրջանում կկատարվի 11000 հեկտար հացատիկային մշակաբույսերի ցանքս։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացաք Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանից շրջանում կատարվել է 10588.5 հեկտար թերք, 10268.5 հեկտար ցանք, որից 2668 հեկտարը համայնքային սեփականաշնորհված եւ Ջոհանես վարձակալված, 7000 նախկին է հասցվում։ Երեք քարվաճար շրջենտրոնում անցկացվել է ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ տեղացի եւ Ստեփանակերտի թիմերի մասնակցությամբ։ Հերակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Նոյեմբերի 28-ին Խարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում հյուրընկալվեցին Ստեփանակերտի 11 ավագ դպրոցի ուսուցիչներ, շրջանավարտներ եւ եղում աշակերտներ։ Հյուրերի այցելության նպատակն էր Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցում կազմակերպել ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ, որին մասնակցեցին Թիմեր շրջանի եւ Ստեփանակերտի թիվ 11 ավագ դպրոցից։ Խաղին մասնակցեց երկու թիմ Քարվաճարի դպրոցից, մեկ թիմ շրջանի Նորվերնիշեն համայնքի դպրոցից եւ երեք թիմ Ստեփանակերտի 11 դպրոցից։ Միջոցառման սկզբին ներկաներին Խարվաճառում ողջունեց եւ հետաքրքիր ու բովանդակալից խաղ մաղթեց Խարվաճառի միջնակարգ դպրոցի կազմակերպչական գծով փոխտնօրեն Անուշ Նալթակյանը։ Խաղը բաղկացած էր 3 փուլից։ Յուրաքանչյուր փուլում հնչեց տասական հարց։ 3 փուլերի վերջում հավաքած միավորների արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Ստեփանակերտ քաղաքի 11-րդ դպրոցի Tep United թիմը։ Երկրորդ տեղում էր նույն դպրոցի Brainstorm թիմը, իսկ երրորդ տեղում Շահումյանի շրջանի Նորվերիշեն համայնքի հայկի սերունդ թիմը։ Միջոցառման ավարտին 11-րդ դպրոցի ուսուցիչները ողջունեցին Խարվաճարի դպրոցի ուսուցչական ու աշակերտական կազմին։ Շնորհակալություն հայտնեցին շրջանի վարչակազմի ղեկավար Հարութ Մնացականյանին եւ Արցախի պետական համալսարանի ինտելեկտուալ ակումբի անդամներին խաղի կայացմանն ամեն կերպ աջակցելու համար իսկ դպրոցականները ներկայացրին փոքրիկ գեղարվեստական մաս, նվիրելով այն Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Արցախի հերոս Մոնտե Մելքոնյանի 60-ամյակին, որ նշվել է նոյեմբերի 25-ից։ Խարվաճարի դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտները ներկաներին ողջունեցին ուրախ ժամանակակից սպառով։ Միջազգային լրահոսից Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև Բրյուսելում ստորագրված նոր գործընկերային համաձայնագրի գոյությունը ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունը եւ Եվրասիական միությունը թշնամական կառույցներ չեն, այլ այլընտրանքներ են, որոնց բովանդակությունը կարող է նույնիսկ համընկնել։ Այս մասին ասել է Եվրախորհրդարանի падգամավոր Ֆրանկ Էնգելը։ Հարցին արդյոք նոր գործարքը Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններում կարևոր փոփոխություններ կառաջացնի, Էնգելը նշել է, որ համաձայնագիրը հաստատում է երկու կողմերի ցանկությունը կառուցողական եւ ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ։ Դա նաև ընդգծում է Հայաստանի եվրոպական աշխարհայացքը, որը չպետք է միայն ռուսական միությունների ցանցի մաս լինի, ասել է նա. Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը երկրներ են, որոնք տարբերվում են իրենց չափերով, մտածողությամբ, մշակույթով։ Մենք մեծամասամբ տարբեր քաղաքական շահեր ունենք։ Այդուհանդերձ մենք սովորել ենք լեզու գտնել իրար հետ։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դարոխինը իր առաքելության ժամկետի սպառման կապակցությամբ հրաժեշտի ուղերձում։ Դիվանագետը հիշեցրել է, որ Ադրբեջան է ժամանել գրեթե 9 տարի առաջ, ստանալով քաղաքական հստակ հրահանգ ամեն կերպ ամրապնդել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Նշենք, որ օրերս Ադրբեջանը մերժել է Ռուսաստանի Դաշնության նոր դեսպանի պաշտոնում փորձառու դիվանագետ Գեորգի Զույևի տեխնացությունը հրաժարվելով Ագրեման համաձայնություն տրամադրել նրան հայամետ դիրքորոշման պատճառով։ Մշակութային կյանք Մարսելի Լ Սեզար կինոսրահում կայացել է Շարլ Ազնավուրի անվան ամենամյա գրական մրցանակի հանձնման հանդիսավոր արարողություն։ Աշխարհահռչակ շանսոնյեի նախաձեռնությամբ եւ նրա բարձր հովանու ներքո անցկացվող մրցանակաբաշխության հիմքում դրված է մշակութային եւ մարդասիրական արժեքների գնահատումը, եւ յուրաքանչյուր տարի Շարլ Ազնավուրի անվան մրցանակը շնորհվում է որևէ գրական ստեղծագործության հեղինակի։ 2017 թվականի մրցանակին արժանացել է ֆրանսիացի գրող Նիկոլա Պանյոլը, Մարսել Պանյոլ 1895-1974 թվականներ մի կյանքի ալբոմ գրքի համար։ Մինչ գրական մրցանակի հանձնումը տեսա ուղերձով ներկաներին ողջունել է Շարլ Ազնավուրը։ Հայտնի դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանը Դմիտրի Խվարաստովսկու հետ անկարգվել է Գրեմմի 2018 հեղինակավոր երաժշտական մրցանակաբաշխության հավակնորդների թվում։ Հավակնորդների ցանկը հրապարակվել է Գրեմմիի կայքում։ Դմիտրի Խվարաստովսկին եւ Կոնստանտին Օրբելյանը առաջադրվել են լավագույն դասական սոլո վոկալ ալբոմ անվանակարգում Սվիրիդով հերացող Ռուսաստան սկավառակի համար։ Մրցանակաբաշխության արարողությունը տեղի է ունենալու 2018 թվականի հունվարի 28-ին Նյու Յորքում։ Մարզասերների համար Շախմատի միջև 20 տարեկանների աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր Մանուել Պետրոսյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել է. 19 տարեկան եմ եւ դեռ կհասցնեմ եւս մեկ անգամ հանդես գալ աշխարհի միջև 20 տարեկանների առաջնությունում։ Ճիշտ եզրակացություններ կանեմ եւ կշարունակեմ աշխատել։ Այս տարի սա իմ վերջին մրցաշարն էր, կպատրաստվեմ հաջորդ տարվա, ասել է Պետրոսյանը։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, գիշերը տեղումներ, ցերեկը առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։